Uit die hart van die boer, donderdag om 4 namerig, saam met Corrie. Goeiedag en hartelik welkom by Net Radio SA en FM Stereo. My naam is Marisa Lang met uit die hart van die boer. Ek kuier die volgende 2 ure saam met jou met nuus vanaf die landbou, die droogte, voedselsekerheid, landbounuus tot die huidige politiek in die land met heerlike musiek derendheid. Baie dankie aan Cathy vroeër met haar gesondheidsprogram. Dit is altyd so leersaam om saam met haar te kuier. Ek geniet dit altyd baie. Voordat ek voortgaan met my spyskaart, wil ek net die volgende noem. Die radio's raak nie by politieke of godsdienstige argumente betrokke nie. Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of berichtskrywer. Die radios gee berichte en nies deur soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen net radio, SA en FM stereo. Kom ons luister eers na Arm Tas met In die huis waar stil te woon voordat ons aangaan met die program. Geniet ons saam met my. naast de skansenenkaal. Het was een vierplaats met een mooi op staal. En is moeilijk om te geloven, dus die huis waar stil te voelen. En die kamers is steeds gebrek, waarbij je kantgordijn gordijn zijn tong uitsteekt. Die scherven nog op die plankvloer liggen, die huis waar stil te voelen. Waar sy vrou, sy vriend en sy lover En hy het haar lief, soos geen ander Hoe hem sy was die mawe, sy kinders moes dra Sy was sy vrou, sy vriend en sy lover van brood dan nie meer daar Dis net sy stoppelbaard wat na die kiekies staar Om te sien of haar glimlach nog diezelfde lijk Maar is asof sy dier om na die donker kyk En sê my baby ek trap op bloedspoor Tot die voor ons achterdeur En die voor ons Godse altaar Skaaf ek nou my knieën dier blazen toe. Arms naar binnen was vol bloed, heeft haar gedrukt, En nog asem en haar leef gezocht. En hij strooi haar as in een vloedrevier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel. En ik kan ziel daar rondom haar laat wille rose deur sy geraamtes rank en blom in die vroeë oggendmas sodat vlinders vlugtig sit plek vind op die plekke waar hy stukkend is Dit was Aram Tas met In die huis waar stil te woon. Op my spyskaart het ek vandag nuus oor die listeriose krisis krisisse en 'n paar opinies van die publiek oor grondhervorming. Julius Malema se siening tans en ook 'n onderhoud met landbouekonoom Wandile Shilobo deur Zimkita Matunya oor grondhervorming en die onteiening van grond.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 daarvoor die advertentiebreek het ons geluister na Elisma Tron met Op pad na jou. Nou, ons beweeg aan na die eerste deel van ons program. Alles wat jy van die listeriose krisis en die herroeping van producte moet weet. Stel jou veiligheid, eerste. Sedert die uitbreking van listeriose in Desember 2017 het kommer oor die infeksie drasties toegeneem, maar uiteindelik is die bron geïdentifiseer. Op Sondag 4 Maart 2018 het die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, aangekondig dat Tiger Brands se produksiefasiliteit in Polokwane die bron van die listeriose uitbreking is. Lees ons jy kan ook verder gaan lees om meer oor die siekte, die herroeping van produkte en veiligheidsmaatreëls uit te vind, maar ek gaan omtrent vir jou alles hierso vertel. Nou volgens EWN is listeriose 'n ernstige, maar seldsame infeksie wat hoofsaaklik veroorsaak word wanneer 'n persoon voedsel eet wat met die bakterie Listeria monocytogenes besmet is. Dit is gewoonlik in rou melk en ander suiwelprodukte teenwoordig. Listeriose wat griepsimptome na ry diarree en infeksie van die bloedstroom en brein veroorsaak, het sedert Januarie 2017 tot 180 21 sterftes en 948 aangemelde gevalle gelei. Die hospitaal die hospitalisasie van 9 kinders in die Chris Hani Baragwanath Hospitaal in Januarie 2018 nadat hulle besmette polonie geëet het, het tot 'n deurbraak in wetenskaplikes se identifisering van die bron van die Listeriose uitbreking in die land gelei. Listeriose is amptelik na Enterprise fasiliteit in Polokwane herlei. Listeria bakterie is in meer as 30% van die omgewingsmonsters geïsoleer wat in Tiger Brands se Enterprise food fabriek ingesamel is, sê Motsoaledi. Tiger Brands het sedert 'n algehele nasionale herroeping van sy klaarbereide vleisprodukte aangekondig. Die maatskappy se amptelike verklaring lui soos volg: Ons is almal uit ons Almal is uiters bekommerd oor listeriose. Ons wil die bron of bronne van listeriose in samewerking met die regering identifiseer. As maatskappy wat die gesondheid en veiligheid van verbruikers bo alles stel, is ons daartoe verbind om te verseker dat alle enterprise produkte soos geïdentifiseer in opdrag van die regering herroep sal word. Ons werk op die oomblik nou saam met amptenare aan die deurvoering van die proses en sal die publiek deurgangs ingelig hou. Die maatskapie het sy toetsing vir Listeria proaktief uitgebrei en kan bevestig dat ons op 14 februari een la opsporing van een stam van Listeriose in sommige producte aangetref het, maar die teenwoordigheid van die ST6 stam is nog nie dier ons toetsen bevestig nie. Die maatskapie monsters is na een externe laboratorium gestuur om vir die stam self te toets en die resultate behoor teen morgen bekend te wees. So, wat er producte is besmet? Polonie is as die vernaamste bron van die siekte geïdentificeer, maar weens tydens die gevaar van die kruisbesmetting van andere klaarbereide verwerkte vleisprodukte, sê Motsualedi dat Weense, Russische, Frankfurter worsies en ander kouwe vleisprodukte wat gewoonlik nie gaar gemaakt word voordat dit geëet word nie, een gevaar inhou. Supermarkte beloof dat klante wat enige product op die herroepingslijst terugbring, ten volle vergoed sal word. Alle enterprise foodprodukte, insluitende bokkie, renown, lifestyle en milikie producte, rainbow chicken producte, alle Russische worsies en bologna produkte, alle gekookte ham en koue vleisprodukte, alle salami produkte, alle weense worsies en worsprodukte, asook alle gerookte ham en gekookte varkprodukte. Wat staan jou as verbruiker te doen? Lawrence McDougall, hoofuitvoerende beampte van Tiger Brands, raai die publiek aan om enige klaarbereide enterprise-produkte en ander produkte op die herroepingslys uit hulle yskaste te haal, in 'n plastieksak te sit en van ander produkte weg te hou. Kontak met ander produkte kan kruisbesmetting veroorsaak. Klante moet die produkte terugneem na winkels waar hulle ten volle vergoed sal word en sodat daar behoorlik met die produkte weggedoen kan word. Baie winkels sal klante vergoed dit al kan hulle nie 'n betaalstrokie toon nie. Daar word aanbeveel dat yskaste wat besmette items bevat het met verdunde bleikmiddel skoongemaak moet word. Die minister van gesondheid Dr. Erin Motsoaledi en 'n spin En 'n span kundiges het bekend gemaak dat die oorsprong van die dodelike virus wat vir 180 sterftes in Suid-Afrika verantwoordelik is, geïdentifiseer is. En die wat hulle gesê het is ingevoerde vleis moet beter beheer word. 'n Voedselveiligheidsagentskap is moontlik die antwoord om die dodelike Listeriose bakterie te beveg, sê Mar Martinus Stander, uitvoerende hoof van Country Bird Holdings. Hy het Woensdag op 'n inligtingsdag vir landboustudente by die Universiteit van die Vrystaat gepraat. Minstens 180 mense is sedert die begin van die uitbreking in Januarie weens die weens die Listeriose dood. Volgens die nasionale Volgens die Nationale Departement van Gesondheid is die bron van die huidige uitbreking die Enterprise Foods aanleg in Polokwane en die fabriek die fabriek is sedert die naweek gesluit. Stander sê daar is tans nie behoorlike koördinasie tussen die departemente van landbou en van gesondheid ten opsigte van listeriose nie, omdat die een na die produk by die abattoir kyk en die ander na die produk wanneer dit op pad is na die winkelrakke. Dan is daar ook nog ingevoerde produkte waarna glad nie gekyk word nie. Ek dink die antwoord hierop is 'n voedselveiligheidsagentskap. Dit is tyd dat ingeligte mense 'n slag ordentlik hieroor gesels en 'n plan van aksie formuleer. Listeria bakteria kom wyd in die natuur in veral grond en water voor en daarom is bewusmaking broodnodig. Volgens Stander gaan dinge lelik raak voordat dit beter word omdat daar baie onkunde en hysterie oor die bakterie is. Daar is mense dood en dit is die groot tragedie. Hulle sê hoewel hulle die hoenderbedryf aan allerlei toetse onder meer vir listeria onderworpe is, is invoerprodukte nie aan die protokolle onderworpe nie. Volgens hom is die 200 000 ton ontbeende hoenderkarkasse wat jaarliks ingevoer ingevoer word, die insetmateriaal vir pink pelonies in die land en niemand weet wat daarin is nie. Hy sê die vlakke van onkunde, die manier hoe dit beheer word, samewerking met alle rolspelers en vleisinvoer moet aandag kry. As ons dit nie doen nie, gaan ons nog baie uitbrekings kry. Daar kan basis enige type vleis of proteïene in verwerkte produkte soos beloonie wees, selfs ingevoerde wit slijm. So sê prof Lou Hofman, seker die landse voorste kenner oor vleis. Hy bekleed die Suid-Afrikaanse navorsingsleerstoel in vleiswetenskap aan die Universiteit Stellenbosch. Hy sê hoe fijner dit is en hoe meer vleis verwerk word, hoe meer kan ander produkte daarin versteek word. Dit sluit ook produkte in wat een laag deeg rond wat 'n laag deeg daarom het wat in realiteit verwerkte kos is. Hofman verduidelik dat die wet bepaal daar hoef net 75% proteïene in verwerkte vleis te wees en hierdie proteïene kan ook soja insluit. Om te bepaal hoeveel proteïene in 'n produk is, kyk kenners na die stikstofinhoud daarvan. Die wet skryf egter nie voor watter soort vleis byvoorbeeld in polonie of wen se worsies moet wees nie. Hofman sê dit bestaan dikwels uit vleis wat meganies herwin is van hoenderkarkasse, sogenaamde wit slaim nadat die die dye en borsies reeds afgehaal is. Dit is afkomstig van Brasilië. Die been en klein stukkies vleis word deur 'n roller gesit en alles word uitgepers deur 'n sif. Die proteïene verloor sy vorm en dit kom in sakke van 25 kg, die sogenaamde wit slaim hier in Suid-Afrika aan. Dit is goedkoop en Suid-Afrika het verlede jaar meer as 200 miljoen kilogram hiervan ingevoer. Varkvet, soja, speserye, kleermiddels en water word onder meer bygevoeg om 'n goedkoop produk te skep. Die vleisprodukte wat deur wetgewing beheer word is bees, skaap, donkie, bok, perd, muil, kangeroe, takbok, haas, eend, hoender, volstruis, kalkoen en 'n verskeidenheid voëls en talle wild. Op die vraag of daar nog behoorlike higieniese beheer by groot supermarkte, slagpale en voedselverwerkingsaanlegte is, antwoord hy: "Beslis. Mense het te veel om te verloor." Daar is egter te min gesondheidsinspekteurs om by elke klein plekkie en persoon uit te kom wat kos verkoop. Die groot plekke het ook hul eie ontledings en beheerstelsels. So watter koue vleis is nou veilig en watter is nie? Fermentasie is betrokke by die proces om salami te maak en dit is dus veilig ten opsigte van listeriose. Dit is soos yoghurt en melk. Jy gaan nie die twee produkte in dieselfde gebou hanteer nie want jy wil nie hê die bakterieë moet meng nie. Ham en koue beesvleis is ook regte stukke vleis. Net verwerkte vleis loop die gevaar om met listeria besmet te word. Sy goue reël oor vleisighalte is as jy daaraan vat en dit is slijmerig en taai, moenie dit eet nie. Gebruik jou oordeel as riglyn in die algemeen. 'n Mens kan egter nie die Listeria bakterie ruik of sien nie. En indien jy verwerkte koue vleis weens worsies, bologna, Russiese wors, Russians, frankfurters en ander verwerkte produkte met die Enterprise handelsmerk in jou yskas het, gooi dit weg. Die bron van die aanmeldbare siekte Listeriose is Sondag deur die minister van Gesondheid Aaron Motswale die bekend gemaak. Hy sê wetenskaplike toetse is gedoen en die huidige uitbreek van die gevreesde lewensbedreigende siekte, Listeriose, is van 'n verwerkingsaanleg van Enterprise in Polokwane, Limpopo afkomstig. 'n Verdere ondersoek het getoon dat nog 'n verwerkingsaanleg van Enterprise in Germiston spore van Listeriose in die toetse getoon het. Motswale het gesê dat 'n reënboohoenderaanleg ook ondersoek word. Intussen het Albie Esterhuizen van CC Chickens 'n hoender abattoir in Kroonstad maandagooggend in 'n brief bevestig dat geen spoor van listeriose na wetenskaplike toetse op alle produkte wat daar verwerk word gevind is nie. Gereelde toetse word intern gedoen, het Esther Reisen benadruk. Kroonies het op 13 februari ook berig dat 'n spoor van listeriose moontlik na 'n ander verwerkingsaanleg in Kroonstad sou lei. Dit is egter ook verkeerd bewys. Intussen is supermarkte deur die Nasionale Verbruikerskommissie gemaan om alle produkte wat aan die Enterprise handelsmerk verbind is en moontlik spore van listeriose mag hê, van die rakke te verwyder. Supermarkgroepe soos Pick n Pay en Shoprite Checkers het bekend gemaak dat geseelde Enterprise produkte ten volle terugbetaal sal word. Verbruikers word versoek om sodanige produkte na die supermarkt waar dit gekoop is terug te bring. Beloni het volgens Motsualedi die grootste risiko as verspreider van listeriose. Hy het ook gesê sêder die uitbreek van listeriose in Suid-Afrika is reeds 180 levens soos aangeteken op 2 maart geëis. Motsualedi het 'n versoek aan verspreiders en supermarkte gedoen om seker te maak dat hul yskaste deeglik skoon gemaak word, beloni snyers deeglik gereinig word en dat verbruikers gereed om te eet vleisprodukte in aparte plastiek sakkies moet stoor om kruisbesmetting te verhoed. Listeriose is 'n bakterie wat natuurlik in die omgewing gevind word. Dit kan 'n groot verskeidenheid van voedsel besmet. En daar word gesê dat die armstes van die armstes veral gaan ly onder hierdie herroeping van vleis. Die herroeping van polonie en ander verwerkte vleisprodukte weens die uitbreking gaan 'n reuse impak hê op die armste deel van die bevolking en dit is juis omdat hulle staat maak op die goedkoop bron van proteïene, sê Neil Roots, uitvoerende hoof van die skuldberadingsgroep Debt Rescue. Volgens die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het toets dit deur die regering aangedui dat kolonie onder die Enterprise handelsmerk die bron van listeriose uitbreking is. Bykans 950 geval is aangemeld en 180 mense is reeds dood. En producte soos polonie en Russische worsies en alle verwerkte vlees is verreweg die goedkoopste vorm van proteïne wat tans op die mark beskikbaar is, sê Roots. Hy sê die meeste verbruikers het geen spaargeld wat rondle om bykomende kruideniesvare te koop nie. Die meeste leef van die hand en die tand en selfs een klein aanpassing soos die verhooging in die BTW koers kan 'n reuse impak hê. Goedkoop verwerkte vleis is die vernaamste bestanddeel in township geregte soos sommige bunny chows en kotas wat 'n gevulde kwartbrood is en die feit dat die bron van proteïene nie deur ander vleissoorte vervang kan word nie, gaan 'n reuse impak hê, sê Roots. Enterprise Foods het reeds sy bolonie en ander verwerkte vleisprodukte van die winkelkrakke verwyder nadat sy fabriek in Polokwane as die hoofbron van die wêreld se ergste uitbreking van listeriose geïdentifiseer is. Rainbow Chicken het ook sy bolonies herroep nadat sy fabriek naby Sasolburg positief vir 'n listeria stam getoets is. Benewens die koue vleis en weense en Russiese worsies wat onder die handelsmerk verkoop word, word handelsmerke soos Bokkie, Renown, lifestyle en mieliekiep geraak. Pick n Pay en Woolworths het ook as 'n voorsorgmaatreël van die produkte onder hul eie handelsmerk, soos gesnyde pelonie, Russiese worsies en koue vleise van hul rakke verwyder. In Pick n Pay se geval is van die produkte by Rainbow se fabriek naby Sasolburg vervaardig en in Woolworths se geval by Enterprise se fabriek in Polokwane. Ons verwelkom die feit dat verbruikers vergoed sal word vir vir die produkte wat herroep word, maar dit los steeds nie die onderliggende probleem op van waarmee die spaza winkels en straatverkopers in die townships veronderstel is om die geprosesseerde vleis te vervang nie. Hy sê ja, alle ander vorme van vleis soos maalvleis en selfs die goedkoopste beesvleisnitte is heel wat dierder. Die herroeping van die verwerkte vleis gaan 'n impak op mense se inname van voedsame kos hê. Die feit dat die herroeping so kort op die verhoging in die BTW-koers as ook ander verhogings volg, is ook 'n terugslag vir verbruikers. Meer as die helfte van alle Suid-Afrikaners is 3 of meer maande agterstallig met hul skuldpaaiemente en om 'n goedkoop stapel voedsel met iets duurder te moet vervang, gaan daardie skuldlas net vererger. Sê roots. Nou, slagoffers van listeriose kan een eis instel. Um, daar is vast, as hulle kan vaststel dat hulle die siekte opgedoen het, omdat hulle besmette voedsel geëet het, kan hulle skadegoed skadevergoeding eis. Maklik gaan dit egter nie wees nie en dit sal 'n mens se saak aansienlik versterk as jy 'n bewysstuk soos 'n betaalstrokie het. Daar is twee maniere waarop 'n slagoffer kan aanvoer dat hy geregtig is op skadevergoeding, sê Kirsty Haslam, vernoot by DSC Attorneys. Eerstens sou die wet op verbruikersbeskerming die vervaardiger of ander partye in die verskaffingsketting verantwoordbaar vir die skade wat gelei is. Die verantwoordelikheid sluit nie net die produsent van die produk in nie, maar ook ook die verspreider, invoerder of die kleinhandelaar. Dit is van groot hulp vir die verbruiker wat dikwels nie kan vaststel waar precies die fout ingeslijp het nie, sê Haslam. En die tweede wijse waarop skadevergoeding moendlik geëis kan word, is om een eis in gevolge die gemene recht in te stel. Gewoonlik sal een slagoffer moet bewys dat die verweerder nie sy plig nagekom het om die verbruiker van sy goedere te beskerm nie, het sy dier nalatigheid of een gebrek aan oorzicht wat voorkombare skade veroorzaak het. Hier die route kan kan echter moeilik wees as daar een hele aantal verweerdes is wat die skuld op aan, of wat die skuld op mekaar pak. Die feit dat daar besmetting was, bewys nie noodwendig enige nalatigheid nie, wat het moeilik maak om via die gemene rechtskade te bewys. Haslam sê, dit is noodzakelik dat verbruikers betaalstrookies kan toon, indien moendlik. Verder sal ek ook aanbeveel dat hulle foto's van die producte en verpakking neem wat hulle moest terugneem. In, inlichting soos die datum waarop het vervaardig is en die datum waarop het in die product verkoop verkoop moet word, moet duidelik sigtbaar wees, sê Haslam. Slegs mense wat self siek geword het of die afhankelijk is van diegene wat weens op blootstelling aan besmette voedselsoorte gesterf het, kan een eis vir skadevergoeding instel. Besonderhede soos die diagnose, behandeling en omvang van die siekte moet verska word en daar moet ook 'n volledige mediese rekord saamgestel word. En Assam sê sy moet beklemtoon dat slegs mense wat self siek geword het of die afhanklik is van diegene wat weens hul blootstelling aan besmette voedselsoorte gesterf het, 'n eis vir skadevergoeding kan instel. Die feit dat listeriose tot 70 dae na blootstelling aan 'n besmette produk eers kan opduik of dat goedere dalk kontant gekoop is en die strokie reeds weggegooi is, is 'n uitdaging, gee Haslam toe. Maar dit is nie heeltemal onmoontlik nie. Die bewyslas in 'n siviele saak soos hierdie is dat daar gegrond op 'n oorwig van waarskynlikhede vastgestel word dat jy deur 'n besmette produk aangetast is en dat jy skade gely het. As 'n mens kredietkaartstrokies of ander bewyse het, help dit om ten minste die datums te bepaal waarop jy die betrokke winkel besoek het. Maar as jy dit nie het nie, moet jy op omstandigheidsgetuienis staat maak, sê Haslam. Dit kan faktore insluit soos die feit dat iemand altyd op 'n sekere dag van die week inkopies gaan doen en op daardie dag die besmette produk gekoop het bevestig deur getuies indien moontlik. Tweedens kan omstandigheidsgetuienis ook bewys dat die besmette produk op daardie tydstip op die winkelrakke was. Laastens kan enige ander blootstelling of besmetting ook op 'n oorwig van waarskynlikhede dis dis dat dit meer waarskynlik as onwaarskynlik is dat iets wel gebeur het uitgesluit word. Dit is 'n uitdaging, maar nie 'n onoorkombare een nie. Daar moet enige een wat deur listeriose geraak is, so gou moontlik hulp soek om die nodige ondersoek te laat doen. Sy sê dit is in die praktyk dikwels 'n geval van Dawid wat vir Goliat aandurf wanneer 'n individu 'n maatskappy wil dagvaar. Kundige regshulp kan help om almal 'n gelyke kans te gee. Voordat ons aanbeweeg, kom ons luister na Andriet met 7 Oseane. Thank you. is blauwer as blauw en ek geloof dat die deel van my lewe in jou in jou toegevoel Ek dat hier langs my staan verhaal hewe oseaan Andriet met Sewe Oseane. Nou, ek wil net 'n kennisgewing gee voor ons voortgaan. Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of berigskrywer. Ons kyk nou na nuus oor grondhervorming. 'n Meningspeiling wat die Instituut vir Rasseverhoudinge landwyd gedoen het, wys dat die meerderheid swart Suid-Afrikaners feitelik geen belang het by sogenaamde grondhervorming nie. Volgens die instituut se opname wat in 2016 gedoen is, blyk dit dat slegs 1% van die swart respondente glo dat grondhervorming sal help om lewens te verbeter. Die jaar tevore was dit nog 2%. Dr. Anthea Jeffery sê dat 'n soortgelyke opname in 2017 getoon het dat slegs 1% van die swart respondente glo dat die versnelling van grondhervorming die regering regering se prioriteit moet wees. Daarteenoor glo 73% van die swart respondente dat daar eerder aandag gegee moet word aan werkskepping en dat onderwys aandag moet kry om mense se lewens te verbeter. Selfs onder diegene wat hulle grond verloor het deur die ou NP regering se konsolidasiebeleid, is daar weinig behoefte om die grond terug te kry. Hulle verkies eerder geldelike vergoeding. Sedert die grondeise proses begin is, het slegs 8% van die eisers verkies om die grond te kry, terwyl 92% kontantvergoeding verkies het. En dit is so gerapporteer vanaf die Vryburger. Voordat ons aangaan, kom ons luister na Karlien van Jaarsveld met Bitter Blue. Take a train to nowhere. This love is a sacrifice. My heart ain't big enough, babe, for your paradise. Oh, darling, I'm crazy. after all these years. Don't throw away my love, babe. I'm not a lonely child. Tomorrow's such a long time. My dreams are running wild. Oh, darling, I'm crazy after all these years. I give you all. vanity's a fool of memories. Give me love, give me all, baby. Catch me when I fall tonight. Bitter blue, bitter blue. Breaking up is hard to do. Bitter blue, you know that I'm too proud to cry. to say goodbye. I'd be sailing on a rainbow if you change your mind. Don't throw away this love, babe. Love is hard to find. Oh, darling, I'm crazy after all these years. Come save a little room, babe, in your heart for me make it better. Love is a mystery. Oh, darling, I'm crazy after all these years. Oh, I sold my heart to you. I gave you love and heaven too. Now give me love, give me all, baby, catch me when I fall tonight. everyone. We at Farmers Aid need to bring relief to our farmers in the Western and Eastern Cape who are experiencing the most devastating drought in 100 years. Remember, all the food on your plate, from the pea right down to the piece of meat, comes from the farmer. The animals are dying because there's no feed. So far, we have managed to gather over 2,000 bales of hay and we can get more. We have secured trucks and drivers who are ready to drive and distribute those bales to those areas. The biggest challenge we have now is that we need to supply the funding for the fuel to get those bales to the farmers. The cost of the fuel is about 30,000 rands for one trip there and back. The trucks and the drivers will be leaving from Bethlehem. Our pledge goes out to businesses and individuals to help us to cover these costs. Businesses can send us the logo and we will post it all over our pages and it will go into our Farms Aid SA magazine as well. We urge you to please come aboard and let us get these bales of animal feed urgently to our farmers in those areas. Go to our webpage www.farmersaidsa.cf forward slash WP. You can donate via PayPal or make a direct bank transfer and you can also go to www.gogetfunding.com forward slash farmersaidsa forward slash or you can contact Patrick at farmersaidsa at yahoo.com or patrick at neatradio.co.za. We thank you in advance. Let us make it happen. Thank you so much. ons het daarvoor die advertensiebreek geluister na Karleen van Jaarsveld met Bitter Blue. Nou voor ons aangaan met die program, hier is Fanny Cronje, die skrywer van Desekteer die Reenboog, met 'n stukkie pittige politiek, of soos hy dit noem, pipi. In hierdie een word wit bevoorregting met humor bekyk. <laughs> Geniet hom! Ek wil vandag 'n bietjie kyk na die aangeleentheid wit bevoorregting. Hierdie aglyn word toenemend en veral die meer radikale swart politiek gebruik, maar selfs ook die regering gebruik dit wanneer dit hulle pas. Wel het term reeds vir 'n lang tyd sedert 1994 en selfs voor dit gebruik is. Wil dit voorkom asof dit nou weer tydens veral die fees mas volveldig sterk op die voorgrond getree het. Sekere politieke partye haak dit natuurlik nou ook by by die sogenaamde gesteelde grond en rykdom uitlatings. Die kommerwekkende hiervan is natuurlik hoe dit in die sosiale media media uiting uiting vind. Die nuwe debat beteken natuurlik ook dan weer die rasisme aangeleentheid en word wit bevoordiging of dan white privilege gekoppel aan die argument dat enerzijds die gesteelde debat, dis alle grond en ekonomiese welvaart is deur wit mense gesteel en as dit nie teruggegee word nie, daarin kan vrede wees nie. En aan anderzijds, juis as gevolg hiervan kan rasisme nie deur swart mense gepleeg word nie, want 'n onderdrukte kan nie rassisties wees nie. Selfs wanneer swart skrywers die kwessie van rasisme aanspreek en rasioneel probeer redeneer, word hulle dan as betaal deur wit kapitaal en rugsekerheid met betrekking tot die swart kos gebrandmerke. Eerstens is die reaksie op rasionele uitsprake van rasisme wat op alle vlakke moet stop. Op emosionele vlak, naamlik dis net wit bevoordiging, word dit beveg. Soos ons almal weet, is dit uiters moeilik om enige emosionele reaksie op rasionele vlak te opneer. Kyk maar net na die godsdienstdebat. Ook iets soos die ISIS beweging die islamitiese staat wat wat se aanwending van die Koran as regverdiging vir hulle geweldveldtogte wat eintlik die gewone moslems rasionele siening van die Koran onder verdenking plaas en die sulkes basies ontman. Die emosionele aanslag is dus besig om te wen. Die argumente is op die rasionele vlak so maklik om te opponeer, maar het geen effek op op die emosionele vlak nie. Ongelukkig is dit juis emosionele redenasies wat persepsie skep en lyk dit asof die, die debat op emosionele vlak gewen word. Om dus te probeer bewys dat bewit bevoordiging 'n swart gedrewe in 'n swart gedrewe staat nie kan bestaan nie en dat ook 'n groot gedeelte van die ekonomie reeds deur die swart groeperings beheer word soos sê my staatsinstellings groot segmente van die mynbedryf is nie op emosionele vlak aanvaarbaar nie. Die vraag is nou, hoe verander die persepsie? dat daar wit bevoordiging is veral aangesien die persepsie nou is dat die huise, plase ensovoorts in besit van wit mense verniet bekom is, maar ook dat dit eintlik aan swart mense behoort aangesien dit gesteel is. Te verduidelik, jy dis koop jy iets ten duurste, onthou, wie onthou nog die rentekoerse van die vroeë jare 2000, maar dit kan nie op emosionele vlak verduidelik word nie. So, jy koop lekkers by die winkel, maar aangesien daar so 'n persepsie is dat jy dit gestel het, moet jy dit teruggee. Omdat jy skuldig is, kan jy nou ook nie meer werk nie. Dis nou nadat jy met of sonder pakket jou werk verloor het. Verwaar, 'n eienaardige situasie, maar dit is die huidige Suid-Afrika. Alles wat in die jare 48 tot 94 gebeur het, was verkeerd. Die feit dat uitstekende infrastruktuur geskep is, dink maar net aan die finansiële stelsel, semi-staatorganisasies wat onafhanklikheid van internasionale gemeenskap verminder het soos by voorbeeld Denel ensovoorts, tel dood eenvoudig. Mense sou dus wou dink dat as sou iemand jou iets verniet gee om te gebruik sonder dat jy weer dit hoef te ontwikkel, dit dan waardeens daardeur sou word. Die party wat dit gee, wil jy ook help om daardie voordeel te benut en jou bystaan om dit te gebruik. Daar ten minste dankbaarheid sou wees in hierdie landjie egter waar daar gevoel dat dit eerder vernietig moet word. Die fees was vol sy uitgangspunte. En dan moet iets nuuts wat nie die verlede reflekteer nie, nie plek daarvan gesit word. Dis nou natuurlik boonbehalwe die feit dat die wit bevoordiging jou laat meen dat jy soveel as moontlik van dit wat van jou vir jou gees moet toegeëien word. Kan mense steel? Want jy verdien dit oor die jare se benadeling. Omdat sommige van die vorige ouens ryk geword het uit die onregverdige voordeling, moet ons almal ook so ryk word. Die feit dat die arme ou op die grond nie hiervan kan deel nie, is irrelevant, want ons moet solank teen die spoed van lig die verlede vir ons regstel aangesien die vorige ouens dit verniet gekry het, moet ons dit ook verniet kry. Dis natuurlik die emosionele argument. Die teendeel, as ek die voordele vir die hele land dra, natuurlik geen gewig in hierdie debat nie. Wat is die emosionele teenargument? Daar sal en moet een gevind word wat aanvaarbaar is. Wit mense self help ook nie om die om die persepsie te help ook om die persepsie te dryf. Dink maar aan die vele gevalle van optrede teen swart mense waar skel en ander tale gebruik word en voorvalle soos die sogenaamde dooskus geval. Weerens, jy kan nie op emosionele vlak verduidelik dat dit dalk net 'n afskrikmiddel moes dien nie. Om dit nou uit alle oordeel te veroordeel teken in effek niks met betrekking tot die emosionele gebruik van sodanige gebeure nie. Snaaks dat dit altyd groepe soos die ANC, Jeugliga, die veterane of die Women's League is wat by sulke geleenthede betrokke is. Dit verseker natuurlik mediadekking en dien ook as weerlig afleier vir ander ondeurdagte optredes deur persone soos die president, kabinetslede ensovoorts. Maar dit is effektief en lei wel die aandag van daardie kwessies af. Onthou ook dat die ANC 'n uiters effektiewe propagandamasjien het wat weet hoe om hierdie situasies te bedryf en terug tot hulle voordeel. Die vraag bly, Hoe kry mens die rasionele debat rondom sogenaamde wit bevoordiging en die skiet van gate in die erg oordrewe standpunte op die emosionele vlak sodat mense op daardie vlak droog argumente kan teenstaan? Die magsbasis van die ANC en groeperinge soos die EFF beweeg die heeltyd op die emosionele vlak en dis ook daar hulle bereik word. Die organisasies ensvoor wat wit belange in Suid-Afrika nastreef, het derhalwe nog 'n lang pad om te gaan. Aangesien veral op menswaardigheid van van verontragte vir ontregte swart mense gewys word. Dit is dalk die wyse om op die emosionele vlak te kom, naamlik om die menswaardigheid element van wit bestaan in Suid-Afrika te vestig. Sal ook aanvanklik afgemaak word, maar mag dalk net ergens op hierdie emosionele vlak inslag vind. Dis Fani vir vandag. <laughs> Haha. Dit was Fanny Kronje, die die skrywer van Disekteer die Reënboog met 'n stukkie pittige politiek. Ek wil net weer een sê, artikels en materiaal gebruik in hierdie program is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die van die radiostasie nie, maar die van die artikel of berigskrywer, soos die een waarna ons nou gaan kyk wat geskryf is deur Gert Pretorius wat 'n leser se mening by die Vryburger is. En die artikel se opskrif is is Cyril Mugabe 'n grondrower. Nou met meer as een uitspraak dat hy dat hy sal toesien dat swart mense grond van blankes sal kry en die blankes geen vergoeding daarvoor moet verwag nie, maak van die nuwe staatshoof 'n grondrower of is dit 'n gronddief? Die feit dat dit so op optrede lynreg met die land so sogenaamde wonderlike grondwet bots wat almal se belange sou beskerm, is 'n duidelike bewys dat Cyril Ramaphosa nie 'n demokrat is nie en beslis iets van Robert Mugabe in Robert Mugabe en hom ronddra. Sy lofsang oor die korrupte Zuma is ook 'n teken dat hy hoegenaamd nie skroom om sy eie wankelende ag om sy eie wan wanklanke te beklemtoon nie. Daarom is dit vir my duidelik dat Cyril Ramaphosa die nuwe grondgryper van Afrika is wat Mugabe opgevolg het. Die ANC staatshoof Cyril Ramaphosa is deur die Boere Afrikaner Volksraad BAV gedaag om te sê of hy gedokumenteerde geskiedenis oor grondbesetting verwerp en of hy bereid is om sy vorige onderneming om die gesprek oor selfbeskikking voort te sit nou sal nakom. In 'n brief wat die voorsitter van die BAV, meneer Andri Spruitenberg, aan Ramaphosa gestuur het, verwys hy na 'n mediaverklaring van die BAV van 'n jaar gelede waarin dit duidelik gestel word dat grondonteiening blaatante diefstal is. Meneer Spruitenberg sê sê voor staar is ook op 21 Januarie 2016 'n klag teen die toenmalige president Jacob Zuma by die SA Menseregte Kommissie gelê oor sy ongegronde haatskepende bewering dat die blankes hulle grond van die swartes gesteel het. In die klag is Zuma gedaag om te sê waarom hy die gedokumenteerde geskiedenis van die van grondbesetting in Suid-Afrika verwerp. Daar dieselfde vraag word nou aan u gestel. Die geskiedenis van grondbesetting in Suid-Afrika is goed gedokumenteer. Die bloedige oorlog wat gevolg het op imperialistiese magte se pogings om ander volke van hul grond te beroof. Elders in die wêreld sowel as hier in Suid-Afrika is ook goed gedokumenteer. In die eyewitness reisigershandleiding oor Rusland verskyn die volgende oor die Stalin era. The collectivization of agriculture under the first five-year plan 1928 to 1933 forced peasants to surrender all livestock, machinery and land to collective farms. Up to 10 million peasants are thought to have died during the famine of 1931 to 1932 or in the slave labor camps of the Gulag, build, building such hero projects as the White Sea Canal. Meer onlangs het die gebeure in Zimbabwe Zimbabwe die katastrofiese gevolge van die owerheidse grondroof getoon. In die brief het meneer Breitenbach ook gesê, en ek haal aan, wil u werkelijk so daas wees om die lesse van die geskiedenis te ignoreer en een vier aan te steek wat u nie sal kan blis nie. Daar is een gezegde dat diegene wat dit doen gevonnis word om dit te oorleef. Die stel kan nie gewettig word nie, om wetgeving daarvoor dier die deur die parlement te stoomroller is immoreel. Die EFF se mosie wat nou deur die parlement aanvaar is en die wetgewing wat daarop moet volg, sal wit en swart in ongekende stryd en vyandigheid teen mekaar dompel, want grond het meer as net ekonomiese betekenis. Dit sal hierdie land sosiaal en ekonomies vernietig en sal uitkring buite die grense van Suid-Afrika. Ons volk was in die verlede meer as een keer genoodsaak om ons teenoormagte te verdedig. As ons daartoe gedwing word, sal ons dit weer doen. Waarom wil u die grondwet verander om die beginsel van private besit te skrap, terwyl u die beginsel van selfbeskikking in 'n eie land vir volke wat begeer ignoreer. Oor laasgenoemde onderwerp het hierdie Volksraad op 28 Augustus 2014 met 'n regeringsafvaardiging wat onder u leiding gestaan het, gesprek gevoer. U het onderneem dat die gesprekvoering voortgesit sou word, doch dit is eensaidig deur die regering beëindig, klaarblyklik in opdrag van die destydse president onder wie se gesag u toegestaan het. Nou swaai u die septer. Is u bereid is u bereid om daardie gesprek te hervat met die oog op 'n positiewe uitkoms? Ons, die boere, Afrikaner volk en julle, die negroïde volke van Afrika, verskil hemelsbreed van mekaar. Die verskille is vasgelê in God se ewige skepingsorde. Geen menslike wette en dwang kan dit uitwis nie. Ons wil nie ons identiteit prysgee om soos julle te wees nie. As buurvolke kan ons naas mekaar in vrede en tot almal se heil en welvaart bestaan, elk volgens sy eie aard en onder sy eie wette. As dit deur mekaar spul in dieselfde land sal daar voortdurend onderlinge wetywering, ongelykheid en vyandigheid wees. Die aanhoudende hofsaake om die verskille te besleg, laat telkens een van die partye met 'n gevoel van verontregting. Dit laat die animositeit net toeneem. Na 24 jaar van hierdie bedeling is daar groter rasbewustheid en rassehaat as ooit in Suid-Afrika Suid-Afrika se geskiedenis. U staan voor die keuse om volgens die goddelose kommunisme se Freedom Charter te regeer met die rampspoedige gevolge wat dit inhou of om die ewige beginsels wat in God se woord neergelê is te gehoorsaam en hierdie land tot heil en voorspoed van al sy inwoners te bestuur. So lui meneer Breitenberg se skrywe aan Ramaphosa artikels en materiaal wat gebruik is in hierdie program, dit wat ek nou gelees het, is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of berigskrywer. En nou dit in gedachte terwyl ons voortgaan. Um, Hendrik van, van der Wateren skryf oor die grondwet, grondgrypwet, en sê die RSA grondwet is gewysig, nou het ons een grondgrypwet. Wat sê dit nou vir ons? Ons kan baie praat, selfs dreig. Die harde feit is dat grondgrypery nou wet, gewettig word. Die implikasie is dat 'n grondeienaar se eiendomsreg reeds nietig verklaar is. Wanneer se grond gevat gaan word, is net die voltrekking van wetswysiging wat reeds in die parlement goedgekeur is. Die huidige president het met die sogenaamde Kudesa onderhandelingsnaam Die huidige president het met die sogenaamde Kodesa onderhandelingsnaam gemaak as 'n baas onderhandelaar. Nadat hy die baas van die land Nou dat hy die baas van die land is, voer hy sy oogmerke uit om die land vir swartes te vat. Beheer oor die land word nou tot sy logiese gevolge deurgetrek. Internasionaal sal dit nie as rasisme beskou word nie, maar as bemagtiging van minderbevoorregtes, ook genoem regstelling. Waar die Zimbabwese staatshoof Mugabe grond met geweld laat gryp het, doen president Ramaphosa dit met behulp van 'n gewysigde grondwet. Die resultaat is dieselfde. Waar staan ons nou waar staan ons met die achtste gebod? Jy mag nie steel nie. Die kategismus verduidelik dat die achtste gebod onder andere insluit dat anders so goed nie dier listige planne met geweld of met die skyn van reg as jou eie opgeëis mag word nie. Dit is wat nou gebeur, dat een boerse grond gevat kan word met die skyn van reg. Al word het ontken, is dit duidelik dat die wetswijziging staan op eern racisme. Een blanke boerse eiendom word gevat en ons zwart is gegee en tweedens diefstal. Al word het toegedek, word een blanke boerse eiendom eiendom gevat en ons swartes gegee. Praat en dreig gaan weinig oplos. Dit het Afrika by name Zimbabwe ons duidelik geleer. Dit gaan immers veel dieper. Nie grond nie, maar die bestaansreg van blankes, meer bepaal die Afrikaner volk word hiermee ontken. En wa waarin worstel ons bestaansreg? en waarin wortel ons bestaansreg, ek vroom verskoning, in die woord van God. Grondgrypere is dus ten diepste in aantasting van die majesteit van God. En dit is Hendrik van der Wateren wat dit gesê het. Kom ons luister na Bok van Blerk met so waar die wind, voor ons by landbou nies kom. Geniet om saam met my. MUZIEK opa raakte oud vir al sy kwale En hy raak ook soms beneen maar daar's 'n goeie man En hy nader 86 En deur die lyne van sy oor deur die oorloop van veranderinge kan jy sien hy is nou gedaan en sy oor word gauw weer lig en ek sien na kom my story van die jare toe ons mense vir beskerme gepleit het was een broederbond geboren En hy sien my oe frons Maar die vier van al die jare Suid-Afrikaners het gevoel die insuitelaars Loop steeds nog dier sy aarde En so waai die wind My kind Ons blind heb in jou geboren Dat niks is ooit verloren En hy vraag my dier die stories Van hoe gaan het nog op maties En of ons nog ons taal brand Van hy vrede uit ons boeken wens van my een vrou toe Waar die haat een bykie stil kan maak Want het loop mos dier ons adem Word hy sterker dier jare Word hy sterker dier jare alles waar, maar is diep in jou geboren. Dat niks is ooit verloren. van boog En so waai die wind My kind verlore Jaar is diep in jou gebore Dat niks is ooit verlore Dit was Bok van Blerk met so waai die wind. Nou, indien jy wil adverteer op die radio, nationaal of internationaal, eenmanszaak of kooperatieve bezigheid, kontak ons geris op die webblad. Onder die hoofie kontak ons is daar een vormpie wat jy kan invul en ons sal terugkom met een pakket wat jou sak pas. En indien jy jou bezigheid na die volgende vlak in die kieberruimte wil neem, kontak Corrie geris en sy kan vir jou een webwerf bou. Jy kry een gratis domein levenslang met 2000 meg HDD, 10 e-postadresse en een gratis SSL sekuriteitssysteem op jou werf. So jy kan een winkelkie opsit en veilig betalings neem. Contact haar op die webwerf met behulp van die contactvorm of stuur vir haar een e-post by corrie at uni koppeltekenlab.co.za Ons gaan voort met Hendrik van der Wateren sy siening oor die grondwet grondgrypwet en hy vraag, het, het ons volk reg op volksbestaan? Vanweer die moderne rekenaartechnologie het die wereld sogenaamd klein geword. Die technologie van communicatie is maar net die middel. Onderliggend daarvan is die wereldbeskouwing dat die ganse mensdom een eenheid is. Togetherness is die werkroep van ons tyd. Volke pas nie in die denkpatroon in nie, want volke, so word gesê, sky. Die mensdom is een, Afrika is een, Suid-Afrika is een. One Nation. En die mense in die land word afgegradeer tot individue in die One Nation en ons word geregeer deur 'n regering wat die eenheid op ons afdruk. Daarom is grondgrypery nie verkeerd nie. Dit is die verdeling van rykdom eintlik armoede. Daarom moet die voedselproduksie voortgaan om die nation te voed. Dat die verdeling van grond alreeds tot versakking en agteruitgang gelei het, tel nie vir punte nie. Toerusting en saad en grondstowwe wat alreeds ten gronde gegaan het, moet vervang word. Dit word gedoen met belastinggeld wat kostig uitgedeel word. Daarin moet die stedelinge bydra want ons is een. En so stelsel kan volksbestaan nie verdier word nie. Ons het gevolglik nie 'n reg op op volksbestaan nie, op volksbestaan nie, so meen hulle. Daar is in so 'n stelsel ook nie sprake van volksroeping nie. Dat elke volk geroep is om sy gegeewe stuk aarde te bewerk en te bewaak, is die Bybelse beginsel waarin volksbestaan wortel. Dit word eenvoudig deesdae ontken. En tog bestaan volke want dit is die wil van God wat in Genesis 1 vers 28 as opdrag aan die eerste mense aan die eerste me mensepaar gegee is, vermenigvuldig en heers oor die aarde, brei uit tot volke. Genesis 10 vers 11 en dit bly geldig tot aan die einde van die wereld bestaan, openbaring 21 vers 24. Maar pas op, daar is scheiding reeds aan die gebeur. In alle volke, nasies en tale op aarde word die gelovige uitverkorenis afgesonder tot volk van God, terwyl die oorgeloviges ewig verloor gaan. Dwars dier die woord word die verhouding tussen volk landtaal as genadegawes gehandhaaf. Daarom het ons reg op volks bestaan, die regson in die lig van roeping, om volk te wees ter wille van die eer van God. Dit is ons bestaansgrond waar staan ons. En dit is die siening van Hendrik van der Wateren. Voor ons aangaan, kom ons luister na Jay en Leani May met Toestop My Hart. Ek het gedroom van 'n plek waar die son nooit gaan set. Jy was daar in 'n tronk en ek moes jou kom red, my baby. Met alles wat ek het, my baby. En ek mis jou vanaand in hierdie hel van 'n plek, mis jou te veel om te sê. Pull the mess in my neck. In my awesome raak min my baby Ek vra jou maak gou my baby To stop my heart, to stop my jy nie wil weet Maar spijt kom altyd te laat Ek sal jou nooit kon vergeet En as ek alles kon terugdraai, baby So ek my wil terugbaai, baby Tot hier by my soos dit was Waar ons in leven kon bouw jou styf vas kon hou, maar dis nou flenters en rou, op jou sal ek nooit kan opgee, baby. Dit beloof ek jou, my baby. podcast te stop my hart met Jay en Leani my. Besoek gerus ons webwerwe by www.netradio.sa.co.za of www.fmstereo.co.za waar die radio's ook speel en jy met enige selfoon of rekenaar kan saamkuier. En loer gerus rond, daar is ook potgoeie van vorige programme indien jy dit gemis het. Sluit ook aan by ons Facebookgroepe en gaan like ons Facebookblaaie. Nooi al jou familie en vriende om saam te kuier. Ons gaan voort met Hendrik van der Water in sy siening oor die grondwet grondgrypwet. Nou, hy sê, die verhouding tussen volk volksbestaan, volksland en volkstaal is nie alleen 'n wêreldwye verskynsel nie. Dit wortel in die woord Deuteronomium 32 vers 8 en Handelinge 17 vers 26. Eintlik is dit 'n wêreldwye verskynsel omdat dit in die woord grond, want dit is die wil van God. In beide gedeeltes in die woord word tale pertinent genoem. Taal is eenvoudig die wesenlike middel waarin volkslede onderling kommunikeer. daarmee druk hulle hulle verbondenheid aan mekaar uit en die volkstaal taal kom in die afgemete volksmand voor. Dit noem ons die eie taal wat teenoor 'n vreemde taal staan. In Suid-Afrika is ons deur mekaar geklits. Die volke in hierdie land kommunikeer gevolglik in 'n vreemde taal. Engels. Ons het ons volk het 'n lang taalstryd in ons geskiedenis, 'n stryd wat ons nou besig is om te verloor. Want as jy 'n volk se taal kan vernietig, vernietig jy sy volksidentiteit. Dan maak volksland en volksbestaan nie meer saak nie. Vernietiging van taal het al ver gevorder. Beheer oor die land is al goed gevestig deur die ANC. In die staatsadministrasie en onderwys word slegs Engels as sogenaamde wêreldtaal geduld. Die vat van die derde deel grond in die vaste verhouding van volk, land en taal is dis slegs 'n verdere stap om om ons Afrikaner identiteit volledig te vernietig. Dit raak ons as volk benewens die krisis van fysische voortbestaan wat kan intree. Fysische voortbestaan dui op moontlike voedseltekorte. Daar is reeds skaarste van sekere produkte, voedselverlaging in gehalte wat reeds voorkom en verlaging van lewenskwaliteit wat reeds ingetree het. Word dit verbind aan tekorte van waterkrag en noodsaaklike middels soos medisyne vir vee wat reeds ingetree het, lyk die fysische voortbestaansmoontlikheid donker. Die grondoorsaak is die vernietiging Die grondoorsaak is die vernietiging van die verhouding tussen volk, land en taal. Hoe ver die vernietigingsproses al gevorder het, is meetbaar in die verdrukking van ons volkstaal. In hierdie land was dit nog altyd die boere Afrikaners wat hoofsakelik voedsel geproduseer het. Die volksverband word verlam, die taal word afgetakel en nou word die volksgrond ons ontneem. Handhaving van volk, taal en land is gevolglik in noodsakelikheid of die hele bonte mense menigte in die land sal ten gronde gaan. En dit is die siening van Hendrik van der Wateren. Voor ons aangaan, hier is Corlia met swart koffie. Proe ek reg, is jy bitter gou? kill you Jy op soek na 'n betroubare vervoermaatskappy? Vandag vervoer is jou antwoord. Of jy nou trek soos 'n bok van Blerk of op 'n gereelde basis van padvervoer gebruik maak. Ons almal benodig mos die een of ander tyd padvervoer. Skakel vir Hendrik by 072 470 0848. 072 470 0848. Hier 8 Maak vandag jou dag met vandag vervoer. Hoekom nie? En voor die advertensiebreek het ons geluister na Corlia Botha met swart koffie. Nou kom ons kyk wat sê Julius Malema volgens The Farmers Portal. Economic freedom fighters, EFF leader Julius Malema again made headlines over the past weekend with controversial comments on land ownership in South Africa, speaking at a supporter rally in Johannesburg. Malema said that the land in South Africa was taken by whites through genocide and would be returned to the people. In his address, the party leader was careful to word things in a way that did not overtly incite racial tensions, saying that the land should be taken from white people and given to all, white people included, while maintaining that there should be no disruption to agricultural food supply and no civil war. We are not going to disrupt farming. We are going to inherit farming and continue to farm. We want agricultural colleges open because the land is coming and it is going to need educated farmers, he said. Land reform has again flared up fears in South Africa after Parliament passed a motion to review Section 25 of the Constitution, which could start the process of ch- changing the country's land laws. Both the EFF and the ruling ANC voted in favour of the motion, indicating majority majority support for the change. Land expropriation without compensation is a policy of the state taking land without giving the current owners any sort of payment for it. The ANC's eagerness to adopt the policy and vote with the radical and populist EFF on the matter has unsettled investors and economists, helping the RAND to reverse some of its early gains in 2018 following the exit of former President Jacob Zuma. Responding directly to Malema's speech over the weekend, economist Mike Schuessler said that the pol- politician was doing black South Africans a disservice with his rhetoric, pointing to data that indicated that it would be that specific group who are hit hardest by such a policy. I have a surprise for Mr. Malema. Africans own 7.66 million houses, first houses only, and whites own 730,000. The other two population groups combined own as many dwellings as whites. If the state expropriates this land without compensation, then the state will take 10 times more homes from Africans than whites, he said. According to, to Schuschler, in total, 56% of the value of first houses in South Africa belong to black Africans. Only 33% belong to the white population group. So nearly double the value will be taken with expropriation without compensation from Africans. Moreover, 22% of black Africans own second homes, far less than 10% of white folk who do. Add RDP and traditional homes, and one could add 2 trillion rand to the balance sheets, Shushla said. The sad thing that the sad, the sad thing here is that Africans have been very successful in many, many cases of buying houses or getting houses, and Malema actually keeps the notion alive that black South Africans are not successful. Malema has made a big mistake if he thinks black Africans want to give their homes to the state. He will feel that at the ballot box, he said. Schussler cites the General Household Survey of 2016 for his data and says it changes every year. He previ- previously explained in detail how the data data reflects a true account of land and household ownership, countering claims of majority land ownership by a minority racial group. Details from a November 2017 land audit report were recently published by the City Press, telling a very different story. According to the report, individual black South Africans only directly own 1.2% of the country's rural land and 7% of formally registered property in towns and cities, compared to white South Africans who individually own 23. 5.6% of the country's rural land and 11.4% of land in towns and cities directly. White South Africans, meanwhile, who made up 9% of the population, directly own 23.6% of the country's rural land and 11.4% of land in towns and cities. A third, 33% of the land in South Africa is owned directly by private individuals, while companies, trusts, the state, traditional authorities, churches, and community organizations own the rest, the paper said. The latter group was not broken down by race. A separate report published by AgriSA in November 2017 focused solely on agricultural land and showed that landowners who are not white own 26.7% of agricultural ground and control more than 46% of South Africa's agricultural potential. As part of the government's new directive to review the country country's land laws, a full land audit is expected to be released, while the EFF want a radical land policy change to make way for the nationalisation of land, government owned land that would then be leased out, the ANC has taken a more cautious approach, saying that though the land laws need to be reviewed, the economy and food security cannot be impacted.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 Agricultural econ economist Wandile Shilobo was interviewed by Zimkita Matunywa on the land debate and what it means for the South African populace, with particular focus on how it will or should work in order to benefit all concerned, while still maintaining the country's economic output. And the first question that was asked many people have wondered what this new resolution means, because land doesn't just mean farmland. There have been many questions about whether people will lose their their homes, etc. What does land expropriation refer to? And the answer there hasn't been clear communication regarding this, but hearing what the political parties have said in the land debate, it appears to look at land as a whole, whether it is in the housing section or from an agricultural perspective. My observation of the general public's reaction is that it's almost as if they're reasoning that if one doesn't have a farm, then it's not their problem. But this encompasses both households and farms. The key basic principle that we all need to know is that if you go around talking about expropriation, you undermine property rights, rights which is the key aspect bringing value to whatever you sell. You can sell it because you own it, and owning it means you can trade it, gain value on it, or even borrow against it. If property rights are undermined, it would affect the housing market, even if expropriation is happening only to farmland. What we are getting from the parties on this is that it's targeting all land. They're not only talking about farmland, although discussions and commentary around this debate have mainly been dominated by the agricultural space. It is important for everyone to know that if it affects property rights, this means it affects everyone and is not only limited to farmers. And the next question when one compares the availability of land in urban spaces to that in the rural areas, there seems to be more land in the matter, when Mbeki has written about the availability of land in the rural areas and how the government has access to this land. Why is it that the government doesn't allocate this land to the people for them to farm or live off? And the answer property rights, which are title deeds, are a key ingredient for the prosperity of any society. At AgBiz, we are of the view that this is about the we are of the view that this is about that this is about the failure to extend property rights to the rural areas, Eastern Cape, Limpopo, KwaZulu Natal, etc. It is a failure to extend these rights to the individuals in those areas that is somewhat intertwined with inequality in South Africa. If you can go if you can go to those rural areas and give those individualists title deeds, you will be empowering them to be able to go to any commercial bank, even if they are not going to venture into agriculture, to borrow against the house, thus enabling them to prosper over the years we haven't seen any progress or anything to be excited about coming from communal land. What we propose is what Muleti Mbeki is arguing to extend property rights to those areas because they don't really own that land. It belongs to the state. But the kings act as custodians looking after that land through their traditional arrangement, a system, by the way, that was started by the apartheid government to make sure that the kings were in charge. So the question then becomes why is the current government not extending property rights and ownership to black folk? Does the government not trust black folk to manage the land, prosper, and make good of the opportunity? There are a vast number of studies that have explored this thought. One such study is from McKenzie, titled South Africa's Big Five Bold Priorities for Inclusive Growth that came out in September of 2015. If you will look if you were to look at the agricultural chapter, they identified over a million hectares of land between Eastern Cape, Limpopo, and KwaZulu Natal that were pretty much unused. And one cannot say that the people in those provinces are not motivated enough to utilize the land. There is no incentive for them to use it because, firstly, they don't own it, and secondly, why would they invest in that land if they don't own it? We know that land reform in South Africa started in 1994, and from an and from an agricultural perspective, there are a number of farms, over 5,000, that have been given from the government side. If one reads general media reports, one sees stories of how land reform farms are failing and how the new owners don't know how to farm, etc. However, when one goes to the root of it, one finds that governments that government gives three to five year leases to black farmers who have to take this land and utilize it. And these are people who have no means of actually raising capital to work that land. Because the previous owner owned that land and had the property rights, he could go to the major banks and borrow against the property to buy tractors and other equipment to efficiently utilize the land. Then you get a black man who has a weak balance sheet, perhaps earning a thousand rand each month with no money to get that land going. And then you get people people saying, oh, he doesn't know how to farm. How do we expect him to farm when he has no capital to get all the required material to run the farm efficiently and profitably? It isn't only it isn't only hinged on knowledge, as some people say. In addition to teaching people, they also need to be given title deeds so that they are able to raise capital. It almost appears to me as though, yes, the land is being given to government, but they aren't really giving it to the people. How then do we expect people to prosper and reach food security? Who will invest in this land after it has been taken? They are given leases, but no financial institution will give money to individuals to work on a five year land program. These are some of the really conflicting issues which I'm trying to make sense of when it comes to what we are trying to achieve with this land expropriation. So when government talks of expropriating without compensation and ensuring that they do not destabilize food security, how do they plan to do that? On the one hand, they're expropriating, on the other protecting food security. How will this be done without destabilizing agricultural output? Once you expropriate, you undermine investment. South Africa is the most food secure country on the African continent, mainly because of investment. Investment comes if there are strong property rights. Without these property rights, there will be no investment, and without investment, how will we get the agricultural sector to be productive? And the next question asked Are there other positive virtues in the land debate besides the agricultural benefits, if done right? And the answer is South Africa has been moving on the issue of land in three branches. One, land redistribution, where we are really looking at making sure that everyone has access to land. And second, land restitution, where people have to prove that they own a certain piece of land which was taken from them, and this is where the emotional aspect of land is found. And third, land tenure, which centers on the title deeds. Giving people ownership rights is the key to prosperity of society, which is a major positive aspect, and we shouldn't be working against this by saying people shouldn't own land and that the state should own it. We should trust people enough to manage the land they've been given. When it comes to land reform, I'm not saying it shouldn't be done, rather that it should be done in a sustainable way in which we know we are not going to mess with the institutions and other functions that have held the society together. There are many ways of ensuring this, and government can explore these avenues by working closely with the private sector and ensuring that this process is fast tracked. And that was Wandilishi Lobo, the agricultural economist, who was interviewed by Zimkita Matunya, who is a blogs editor at HuffPost South Africa. Before we go on, let's listen to Rudy and Corlia met Hoor jy was Rudy en Corlia met Hoor jy my stem. Wil jy jou woordkuns bemark, nasionaal en internasionaal? Reeds gedrukte boeke of e-boeke word ook gratis op ons winkel gelaai. Kontak Corrie vir meer besonderhede. Haar Skype adres is corrie.slabber3 of stuur vir haar e-pos by corrie@uni koppeltekenlab.co.za. En het jy dalk boeke wat geproeflees of vertaal moet word? Ons kan daarmee ook help. Selfs al wil jy jou boek in audioformaat op 'n CD bemark, kontak dan vir Cathy by cathy@netradio.sa.co www.rsg.za. Ek wil ook net weer noem, die radio's raak nie by politieke of godsdienstige argumente betrokke nie. Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of berichtskrywer. Die radio's gee berichte en nie steer soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen Net Radio SA en FM Stereo. Kyer ook saam op die webwerwe of met TuneIn. Gaan volg ons sommer daar ook met enige selfoon, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar enige plek, enige tyd, wereldwijd, vanaf die hoogste bergspits of in jou huis of kantoor, solank jy toegang tot die internet het. Jy kan die rest van jou aand geniet met heerlijke muziek, indien daar nie levendige programme op die lig is nie, en die rest van die aand sien so daar uit. Om 7 het ons vir Arlene met boere muziek, en om 8 is Dr. Tini Eilers op die lig met sy gebruikelike oordenking. En om 9 uur vat François by hom oor met muziek raai raai kry. Op hierdie noot groet ek jou met armtas met reën. Geniet die res van jou aand en totsiens. Versteek die drome van jou hart in die skaries van 'n kromme hart en ek hoop jy sal wolke teen die blou. Want ek stuur vir jou die donder weer op 'n visarend se rugme. En ek bid dat hy sy pad huis toe onthou. En ek leen vir jou sondags gebede. Met sorgens vir hoop en sangs vir vrede. En ek worstel met die engel en die nag se swartste nie. Vra Jesus vir genade. En dan hy sê jou, die redding. Mag hy sê dat jy met jou mond plant tot by God se ore rank, weer galm in die hemel se plafon. Daar die fonkel in jou oë, jou lyne karnaval waar lig skyn, en al die happiness jou daar verstom. Laat jou dag breek sonder kommer kom, geel soos God se sonneblom, en die sonlig sagkens op jou skouers rus. Miskien is ek die laaste een wat God mag vraag my jou te sien Maar die woorde is een bloedsbeleidenis En ek leen vir jou een sondags gebede Met sochens vir hoop en saans vir vrede En ek worstel met die engel in die nachtse swatste eeuw Vra Jesus vir genade En dat hy sy jou die reen stuur En ek leen vir jou sonders gebiede Betsochens verhoopens aan sy vrede En ek voorstel met die eeuw Die nacht sy zwartste hier Vrou Jesus vergenade En het heet